I koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće i bacit ćemo ga u džehennem. A užasno je on boravište. makar bio na mjesecu, gdje god da se nađeš. Ovaj put je naređen. Nije ostanjen na volju. Da danas mogu, sutra ne mogu. U akšam hoću, u sabah neću. Ne može. Ne može. Ako, braću moja, jedna, jedna, rospija može da voza po petero Čenadi u kolicima ovdje i istrajava svako jutro u pet sati u četiri da ga vodi da piški. Pseto. I to njima nije problem da ga hrani, da ga oblači, da ga odjeva, sve po pravilima kako to se traži od nje. I ona nema ništa od toga. Nema nagrad, nikakvu. Pse to. Pogledajte ih šta rade. Nije isti da voza pse to. I da ga stavi u kolice i da ga miluje, pazi i mazi. Da mu bude kao majka. A nas je stid da budemo muslimani. Stid nas da pokažemo da smo sljedbenici jedine ispravne vjere stid nas da kažemo ljudima u oči da smo muslimani i da se nećemo mijenjati. A nju nije stid da svaki dan crkuće sa čukom svojim. Ni za šta. Pa šta je nama subhano? Gdje je ponos koji nam je običan? I onda ga tražimo. Da nam je ponos uz kompjuter. Da nam je ponos a da niko ne primijeti da smo mi ponosan narod. Kad dođe do tebe neko, ti se odmah mijenjaš. Nemoj da primijeti jesam ja ponosan. Wallahi jesam ponosan. Jesam musliman sam sljedbenik posljednje objavi. صمت عبث الوداع بعبرة المشتاق وتحدثت بفم الدموع مآقي ورست على بر الفراق حكاية صيفية تروى إلى Ništa nije izostavljeno, a da ti nije pojašnjeno. Da ti nije naređeno, da ti nije zabranjeno, da ti nije rečeno. Ništa, kaže uzvišeni, a moramo mu vjerovati. U knjizi nismo ništa izostavili. Kazuj poslanicu, kaže Allah te bareke od ta'ala Muhammedu sallallahu alaihi sallam. Kazuj poslanicu gospodara svoga. Moraš. Ništa nije izostavljeno. محكم الإطباق جمعت شتات الأهل بين ذويهم فإذا الجميع ببسمة Muhammedu وعناء sallallahu alaihi sallam nije ostavljen odabir da on lupa svojom glavom da se pati i muči. Kud šta i kako? Nije vallahi. Ti idi pravim putem kao što ti je naređeno. ne kako tebi paše. odgovaramo ti ili ne odgovaramo, ti moraš. Ti moraš da slijediš zato što je taj put naređen. I zašto je naređen? Allah te bareke nije nas ostavio da lutamo. Pa, pa kaže, pa kaže, držite se, držite se ovog puta, ove naredbe. Ove naredbe. Zašto? Zašto? Jer će, svi drugi putevi odvojiti vas od njegovog puta. Jer će, sigurno svaki drugi put odvojiti te od puta Allaha te bareke a nemoguće, a nemoguće je da nema i da ne znamo kud i kako.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 I neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Allah tebareke wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله Zalikum nasakum bihi la'allakum tattaqun. Kaže uzvišeni u prevodu značenja wa anna hada sirati mustaqima. I doista ovo je pravi put moj. I doista ovo je pravi put moj. Fattabi'u. Pa se njega držite. Ovo je put koji se da lahko prepoznati. Uzvišeni kaže i doista, ovo je pravi put moj, pa se njega držite. I nije Allah te bareke o ostavio nas samo ovde, nego nam naređuje, kaže dalje, i druge puteve ne slijedite, pa da vas ne odvoje od puta njegova. Nije nas Allah te bareke o ostavio u putevima i na trasi koja se ne može prepoznati ne vidi. I ako nešto nije njegov put, to su onda oni putevi koji ne vode njemu. A pravi put nije nam ostavljen na volju i na odabir. Hoćemo li ili nećemo? Ne nama, ni Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. وأن هذا صراطي مستقيما i doista وأن هذا ovo je pravi put moj reci im Muhammede pa se njega držite i gledajte milosti gospodara i druge puteve nemojte slijediti ako nema toga puta kod mene reci im Allahov poslaniće ako ga nema u objavi i u sunnetu to onda nije tvoj put وأن هذا صراطي مستقيما naređen put naređen put u drugom ajetu uzvišeni kaže فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا innehu bima basir. Ti kaže idi pravim putem kao što ti je naređeno. Allahov poslaniku sallallahu alejhi ve sellem Allah te bareke ve taala naređuje ti idi šta? Ne kojim putem ti hoćeš, nego ovim kojim sam ja jedino zadovoljan i objavljujem ti ga. Ti idi pravim putem kao što ti je naređen. Vama umirno Muhammedu sallallahu alaihi sallam nije ostavljen odabir da on lupa svojom glavom da se pati i muči kud šta i kako. Nije vallahi. Ti idi pravim putem kao što ti je naređeno. Ne kako tebi paše. Odgovaralo ti ili ne odgovaralo, ti moraš. Ti moraš da slijediš zato što je taj put naređen. I zašto je naređen? Allah te bareke ta'ala nije nas ostavio da lutamo. Pa kaže, držite se ovog puta, ove naredbe. Zašto? Jer će svi drugi putevi odvojiti vas od njegovog puta. Jer će sigurno svaki drugi put odvojiti te od puta Allaha te bareke ta'ala. A nemoguće je da nema i da ne znamo kud, šta i kako onda bi ova vjera bila krnjeva. Nemoguće je da radim nešto, a da ga nema u knjizi. A ako radim, onda to nije pravi put. A ako radim, onda ja moram donijeti dokaz da je to pravi put. Ako ga nema, nije. Va ne hada sirati mustaqima. I doista, ovo je pravi put moj, kaže Rasul sallallahu alaihi povlačeći crtu jer nekom treba da vidi. Neko ne razumije, evo crta, to je pravo, vidiš li? Va ene hada s mustakima. I poslanik se alejhi se ne povlači crtu i kaže ashabima, ovo je pravi put. Vidite li? Pogledajte da je to pravi put, a sve ostalo su šta? Strampotice. Nemoguće je da prva generacija muslimana nije dobro shvatila, nije dobro shvatila ove riječi pa je slijedila Rasula sallallahu alaihi sallam čak i tamo gdje bi on mokrio, išli bi da mokre i oni. Jer su znali da je tu haj. A da ne govorimo o šerijaskim propisima. Znali su da niko ko bi došao sa bilo čime ne može pomiješati izvor. Ne može pomiješati izvor jer samo na izvoru se pije zdravo i friško. I znali su da nemaju pravo, čak ni Rasul ali i selatu da traži nekakav drugi put. Jer su znali dobro, vjerovali su u ajete Allaha te wa ta'ala. Wa enne hada sirati mustaqima. I doista ovo je pravi put tvoj, pa se njega držite. Znali su asabi da uzvišeni govori im i da će se to desiti. Šta? ako se odvoje od toga puta, ako skrenu sa njega, ta stramputica i to skretanje zasigurno će ih odvesti šta? Sa Allahovog puta. I oni nisu morali da se brinu i traže ima li kakav drugi put. Nije ih uzvišeni time opteretio. Nije ni nas. Nije nikog. Ne treba da se mučiš. Evo ti hada siratil mustaqim. Ako nema u njemu Nemoj ni da ideš. Nemoj ni da ga tražiš, nemaš potrebe. Onda ćeš biti elem nešrah sadra, otvoreni prsa. Ono što ti je Allah objavio, tebi je dovoljno. Tebi, meni, svima, Arapima, Francuzima, Njemcima, Bosancima, kome hoćeš. Čitavom čovječanstvu. Kur'an nije objavljen samo meni i tebi. Cijelom čovječanstvu. U njemu je sve. Kaže uzvišeni, u knjizi nismo ništa izostavili. Allahu akbar. Ništa nije izostavljeno, a da ti nije pojašnjeno. Da ti nije naređeno, da ti nije zabranjeno, da ti nije rečeno. Ništa, kaže uzvišeni, a moramo mu vjerovati. U knjizi nismo ništa izostavili. i poslanicu, kaže Allah te bareke o Muhammedu sallallahu Kazu i poslanicu gospodara svoga. Moraš. Ništa nije izostavljeno. Nema nešto što, ako bi ja ne bi uradio, bilo bi za mene bolje. Ili ako bi uradio, bit će za mene loše. Utječem se Allahu od ovakvog razmišljanja. Sve što je u Kur'anu je za nas naredba. Ne bolje ili nije bolje, ne, ne, naredba. To je samo ćeš uzeti ili Sve čega nema, ne moraš ni uzimati. To je vjera Allaha te bareke. O Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada mu Allah te bareke ve taala kaže ti idi pravi putem kao što ti je naređeno. Kaže ali salatu ve selam svako djelo koje nije naređeno nije prihvatljivo. Wa sharar umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah. Svako djelo koje nije naređeno, neprihvatljivo je. Neće se primiti i bit će ti bačeno u lice. Zašto u pogledu Dunjaluka? Zašto u pogledu Dunjaluka? Kada dobijamo nekakav instrument, televizor ili ne znam, tražimo najstručniju osobu da nam pojasni da ne bi pokvarilo. Jer nas može koštati. Svi to rade bez izuzetka. Nećeš eure zamijeniti kod narkomana, da mu dadneš 100 eura u ruku i da on zamijeniti za nekakve druge valute. Jer A u pogledu vjere, u pogledu vjere, gdje treba da uradimo puno više i odgovornije nego ovo prvo. Šta mislite kako treba da se ponašamo kad je u pitanju din i prihvatanje suneta? Ako nema u sunetu, nemoj se džaba pati. La yukellifu Allahu nafsan illa usaha. I niko nema pravo da optereti bilo kojeg Allahovog groba. Ma kako znanje imao. Samo Fatihu kad bi znao. Nema niko pravo da ga optereti nečim što mu Allah nije naredio. Ne znam ko da je u Jer sve što dođe, a nije u objavi i sunnetu, je teret. Sve što se pojavi je teret. Sve što se izrodi iz naših mozgova je teret. I onda nas košta. Kako pojedinca, tako i skupinu. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ali kad svi se čvrsto Allahova užeta držite samo je problem da vidimo i ustanovimo je li Allahovo uže ili nije ako se ne može primijetiti, onda nije Allahovo uže. Ako je nešto muljavo smrdi, nije Allahovo uže. Zato što je Allahovo uže. Hada rati mustakrima. Ono se vidi i po danu i po noću. Nemoguće da se ne vidi. Nemoguće da se ne vidi. A to što mi sebi zamaglimo poglede i sužimo vidike i srce nam se stjesnu pa ne vidimo, to je do nas nije do knjige. Nije do Allahove knjige, Allahe. Kaže šeji, Svaka ustrajnost u onome što Allah nije naredio, nije ustrajnost. Djela treba činiti onako kako i je Allah naredio. Obratite pažnju. Djela treba činiti onako kako i je Allah naredio. A prelio poslanik sallallahu alejhi sallam, u protivnom neće biti primjena. Šejh ne kaže. Neće biti primjena. Kada je Resulu sallallahu alejhi sallam rečeno da ide pravim putem, kao što mu je naređeno. I ne samo on, kaže uzvišeni, فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير kaže ti idi pravim putem kao što ti je naređeno ne kako tebi paši ne Muhammede kako ti je naređeno a kaže a nek tako postupe i vjernici a nek tako postupe i oni koji te slijede koji kažu da vjeruju da si poslanik i koji kažu da hoće da te slijede. Tebi je naređeno, a nek tako postupe i oni koji te slijede. Naređeno je i tebi i svima nama. Makar bio na mjesecu, gdje god da se nađeš. Ovaj put je naređen. Nije ostavljen na volju. Da danas mogu, sutra ne mogu. U akšam hoću, u sabah neću. Ne može. Ne može. Ako, braću moja, jedna Rospija može da voza po peterošćenadi u kolicima ovda. I istrajava svako jutro. U pet sati, u četiri da ga vodi na piški. to. I to njima nije problem da ga hrani, da ga oblači, da ga odjeva, sve po pravilima kako to se traži od njih. I ona nema ništa od toga. Nema nagradu nikakvu. Pseto. I pogledajte ih šta rade. Nije isti da voza pseto i da ga stavi u kolice i da ga miluje, pazi i mazi, da mu bude kao majka. A nas je stid da budemo muslimani. Stid nas da pokažemo da smo sljedbenici jedine ispravne vjere. Stid nas da kažemo ljudima u oči da smo muslimani i da se nećemo mijenjati. A nju nije stid da svaki dan crkuće sa čukom svojim. Ni za šta. Pa šta je nama, subhanom? Gdje je ponos koji nam je obećan? I onda ga tražimo. Da nam je ponos uz kompjuter. Da nam je ponos, a da niko ne primijeti da smo mi ponosan narod. Kad dođe do tebe neko, ti se odmah mijenjaš. Nemoj da on primijeti jesam ja ponosan. Wallahi jesam ponosan. Jesam musliman sam, sljedbenik posljednje objavi I sljedbenik Muhameda sallallahu alaihi wa i svjedoči i tvrdi da nema drugog Boga osim Allaha, istinskog božanstva koji zaslužuje da mu se i bade čini i da je Muhammed sallallahu alaihi sallam njegov robi posljednji poslanik. Šta je tu problem? Wallahi nije problem. Na ovim riječima uzvišeni Tebare Kevotala obećava pobjedu. I ponos muslimanu. Kane hakan alena nasrul mu'minin. Poštovani džemate, Allaha te bareke otala molim da nas uputi na pravi put. Ja nisam upoznan sa situacijom u zadnje vrijeme u, svijetu. Nisu mi ni mediji dostupni, pa nisam, Allah te mi napravio nekakav presjek događaja šta se dešava van, ali ono što znamo i da ne moramo ni vidjeti, svi oni koji krenu Allahu te bareke od Allah će im pomoći. Na nama je da molimo Allaha da pomogne našu braću u Egiptu da dovimo Allahu te bareke o tala, da nas ne ponizi nevjernicima. I da damo obećanje svome gospodaru da ni od kog nećemo tražiti pomoć za njegovu vjeru, osim od ljudi na koje on uputio. Da mu damo obećanje, jer kad damo obećanje, onda imamo pravo da ga molimo da nam ispuni. A ako prekršimo obećanje, džaba ćemo dizati ruke. Umet godinama ruke. Ali nema ko dove da primjeni u djelo. Ne odaziva nam se gospodar, mi smo krivi. Allaha molim da pomogne muslimane gdje god živjeli, radili, popise. se. Allaha te barake kao ta'ala molim da sjedini srca muslimana. Allaha molim da sjedini srca muslimana. Allaha molim da okupi umet oko ne riješi la ilaha ilaha Muhammadu Rasulullah. Allaha molim da nas učusti na pravom putu da nam podari istikanes, da nam podari sabura, da nas poštedi iskušenja koja ne možemo podnijeti. Allaha molim da nas sačuva svakog zla. Allaha molim da nas sačuva svakog zla. Da nas poštedi iskušenja koja nismo u stanju podnijeti. Molim Allaha te bareke o da nam podari bereketa u radu za njegovu vjeru. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da sve svoje resurse od ovog momenta i sebe i živote i meke damo robovanja Allahu te bareke votala. I jednom jedinom Bogu. Molim Allah te bareke votala da pomogne našu braću koja se bori u Afganistanu, u Čečeni, u Palestini, u Iraku i svuda gdje se bori da Allahova riječ bude godna. Molim Allah te bareke da oslobodi muslimane i muslimanke iz zatvora. Molim Allah te da oslobodi muslimane iz zatvora. Molim Allaha uzvišenog Molim ga te bareke u otala da oslobodi našu braću i iz zatvora taguta i da tagute uništi njihovim rukama. Molim Allah te bareke u otala da oslobodi našu lemu iz zatvora, naše daje, naše muđahide, našu braću, naše majke, naše sestre i djecu. i potrebni su naši dova, potrebni su da mislimo na njih, na njih jer su muslimani jedno tijelo, kaže Allahu postanik sallallahu alaihi sallam. Molim Allah te bareke od da pokrije naše sramote. Allah molim da nam oprosti grijehe koje smo počinili svjesno i nesvjesno. Da pokrije naše sramote, da pokrije naše grijehe javne i tajne. Molim Allah uzvišenu da pokrije naše grijehe javne i tajne. Da nas nadahne izdrživošću, da učvrsti naše korake protiv naroda koji ne vjeruje. Rekao ovo, molim Allah da oprosti ime i soba put u vjernika. zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svetok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www www.paltak.com Soba put, uvijen, soba put, Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu soba put vjernika, Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom, soba put vjernika,